що хлинула рясна. Діти проводжають довгими поглядами бричку, а Катя тим часом задки-задки відступає з гурту. Вона також проводжає очима бричку і жінку, яка вже сіла в бричку, але заткує, заткує, аж поки опиняється в кущах. В кущах знаходить найглухіше місце, куди й промінь не пробивається, і цілушку хліба ховає за пазуху а скипку підносить до уст. Зуби самі хочуть вкусити хліб, але вуста цілують, цілують першим довгим поцілунком, і такий цей поцілунок солодкий, запаморочливий. Цілують другим довгим поцілунком, і цей поцілунок ще запаморочливіший, ще солодший. Відривається від скипки, дивиться на неї так наче скипка золотою птахою прилетіла в її долоні невідомо звідки, і зараз ось так само випурхне, полетить, зникне. Стискує скипку міцніше, далі знову підносить до вуст. І третій поцілунок ще солодший, ще запаморочливіший. Це від Матері Божої шепоче Катя це Божа мати зійшла з неба на землю і хліб принесла. Обережно з самісінького краєчка надкушує скипку хліба і завмирає заплющеними очима. Дивна, цілюща сила хліба п'янить її дитячу голівку. Катя боїться жувати, лише язиком ледь трішки торкається хліба. Торкне язиком і замре, торкне і зомліє від утіхи. Невже це справді хліб? Як добре, що вона сховалася тут у хащах, і ніхто не бачить її, не відніме й кришки. Та хоч би яка була скипка, хоч би як повільно жувала, та в яким часі її має не стати. І Катя особливо повільно дожовує, боячись ковтнути бо ковтней зовсім не стане. Дожувавши, ковтнувши слину, маце за пазухою цілушку, випрошену для Миколки, і навкарачки вилазить з кущів, обдивляється, чи ніде нікого не видно. Ніде нікого не видно, і тепер вона йде додому. Їй здається, що цілушка не тільки пече їй груди, а й просвічується крізь плаття а тому цілушку може будь-хто побачити і відняти. Отому то вона боїться зустрічей, а зоддалеки, побачивши людську постать, ховається чи в бугелі, чи за деревами, терпляче перечікуючи. хата під грушами дикими стоїть біля криниці мати з порожнім відром, хоче опустити на мотузку відро в криницю чомусь ніяк не опустить. Підходить Катя ближче. Мамо, хоче похвалитись хлібом, а мати не чує, мов би не до неї молиться. Мамцю, іще радісніше. Прокидається мати. Дивиться на дочку, а в материних очах їдкі сльози. Чого ви плачете? Мамо, не плачте. Як же мені не плакати, коли горе велике? Яке горе, мамо? Помер наш Миколка, зараз ось помер. Та не міг Миколка померти, шепоче Катя. Заснув і не проснувся. Катя біжить у хату, брат Миколка лежить на рядні, в ліжку, долоню поклав під щеку. Чуєш, Миколко, проснись. Не чує. Катя підступає ближче, торкає за плече. Миколко, проснись, я тобі хліба принесла. Міцно спить і не просинається. Катя на самісіньке вухо йому.